Nusidėjėliui reikia išgelbėtojo. Sukurdama žmogų, Dievas apdovanojo jį taurių charakteriu ir aiškių protų. Tai buvo tobula būtybė ir gyveno darnoje su Dievu. Žmogaus mintis buvo tyros, tikslai šventi. Bet nepaklusnumas pakeitė jo minčių kryptį, o savanaudiškumas išstūmė meilę Dievui nuodėmė susilpnino žmogų ir savo paties jėgomis jis nebegalėjo priešinti šėtonui. Jis tapo šėtono belaisvis. Ir būtų likęs juo amžiams, jei nebūtų įsiterpęs Dievas. Gundytojo tikslas buvo sugriauti dievišką į žmogaus sukūrimo planą, pripildyti žemę sielvarto bei vargų ir tuo apkaltinti Dievą. Prieš nuopolį žmogus džiaugiasi, jog bendrauja su tuo, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Laiškas kolosiečiams antras skyrius trečia eilutė. Bet nusidėjęs, jis pradėjo šalintis kurėjo. Tokia dabar yra dar neatsinaujinusio žmogaus širdis. Ji negali sugyventi su Dievu ir nesidžiaugia bendraudama su juo nusidėjėlis negalėtų būti laimingas šalia Dievo. Jis vengtų šventų būtybių draugystės. Jis nejaustų džiaugsmo ir būsimajame pasaulyje, kur viešpatauja nesavanaudiška meilė. Ši meilė, kai kiekviena širdis plaka vienodai su begalinės meilės širdimi, nerastų atgarsio nusidėjėlio širdyje. Jo mintys, interesai ir tikslai būtų svetimi dangiškosios karalystės principams. Jis skambėtų disonansu sudarinę dangiškąją melodiją. Gyvenimas danguje jam būtų kančia. Jis nebegalėtų ilgiau slėptis nuo to, kuris yra šviesos ir džiaugsmo šaltinis. Tai ne Dievo užgaida neįsileisti nusidėjėlių į dangų. Jie patys yra netinkami šventam gyvenimui. Dievo šlovė būtų juos naikinanti ugnis. Jie sutiktų žūti, kad tik galėtų pasislėpti nuo savo atpirkėjų. Mums patiems neįmanoma ištrūkti iš nuodėmės bedugnės. Mūsų širdis yra nuodėmingos ir jų patys negalime pakeisti. Kas gali padaryti švarų daiktą iš nešvaraus? skaitome Jobo knygoje 14 skyriuje 4 eilutėje. Kūno rūpeščiai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Skaitome romiečiams laiške 8 skyriuje 7 eilutėje. Išsilavinimas, kultūra, troškimai ir valios pastangos čia bejėgiai. Jie pakeičia žmogaus elgesį bet negali pakeisti širdies. Turi būti vidinė jėga, gyvenimas iš aukščiau, kad žmogus išsilaisvintų iš nuodėmių ir taptų šventas. Ši jėga yra Kristus. Tik jo malonė gali atgaivinti sielą, atvesti ją pas Dievą. Išgelbėtojas pasakė, jei kas net gims iš aukštybės, tai yra neatsinaujint širdimi, nepakeis troškimų, tikslų ir siekių taip, kad jie vestų į naują gyvenimą, tas negalės regėti Dievo karalystės. Evangelija pagal Joną, trečias skyrius, trečia eilutė. Labai klysta tie, kurie mano, kad užtenka žmogui ugdyti tik įgimtą gėrį. Juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios jis tai laiko kvailystę ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Skaitome pirmame korintiečiams laiške antrame skyriuje 14 eilutėje. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Evangelija pagal Joną, trečias skyrius, septinta eilutė. Apie Kristų yra parašyta. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Skaitome Evangelijoje pagal Joną pirmame skyriuje ketvirtoje eilutėje. Nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Apaštalų darbų knyga ketvirtas skyrius dvylikta eilutė. Neužtenka matyti jo gailestingumą, dosnumą ir tėvišką rūpinimąsi mumis. Neužtenka suvokti, koks išmintingas ir teisingas yra jo įstatymas, pagristas amžinosios meilės principu. Apaštalas Paulius visą tai supratęs sakė. Pripažįstu, jog įstatymas geras. Įstatymas šventas. Įsakymas taip pat šventas ir teisingas ir geras bet vėliau susirūpinęs su skausmo ir nevilties gaidele balse papildė. O aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžion. Skaitome romiečiams laiške septintame skyriuje 16, 12 ir 14 eilutės. Jis troško tyrumo ir teisumo, kurių pats negalėjo pasiekti vargšas aš žmogus, kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno. Sušuko jis. Skaitome romiečiams laiške 7 skyriuje 24 eilutėje. Toks šauksmas išsiveržia iš visų nuodėmės apsunkintų širdžių visais amžiais ir visame pasaulyje. Jiems tėra vienas atsakymas Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Evangelija pagal Joną, pirmas skyrius, 29 eilutė. Įvairiais būdais Dievo dvasia siekia atskleisti šią tiesą sieloms, trokštančioms išsivaduoti iš kalties naštos. Kai Jokūbas nusidėjo ir bėgo iš tėvo namų, jį slėgė kaltės suvokimas jį vienišą tremtinį, atskirtą nuo visko, kas jam buvo šiame pasaulyje brangu, labiausiai kamavo mintis, kad nuodėmė jį atskyrė nuo Dievo ir dangus jį apleido. Prislėgtas liūdėsio, jis atsigulė pailsėti ant pliko žemės. Aplink jį buvo tik vienišos kalvos, o virš jų žvaigždėtas dangus. Sapne jis pamatė paslaptingą šviesą. Atrodė, kad iš to slėnio, kur jis ilsėjosi, platūs laiptai kilo iki pat dangaus vartų. Jais aukštyn, žemyn kilo ir leidosi Dievo angelai. O iš viršaus pasigirdo dieviškas paguodos ir vilties balsas. Taip Jokūbas sužinojo, kad jo sielai reikia gelbėtojo. Su džiaugsmu ir dėkingumu jis matė kelią, kurio jis nusidėjėlis gali naujai bendrauti su Dievu. Paslaptingieji laiptai simbolizavo Kristų, vienintelį tarpininką tarp Dievo ir žmogaus. Ta pati palyginimą Kristus panaudojo kalbėdamasis su Natanaeliu. Jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Skaitome Evangelijoje pagal Joną pirmame skyriuje 51 eilutėje. Nusidėjęs žmogus apleido Dievą. Ir ryšys tarp žemės ir dangaus buvo nutrauktas. Per tą bedugnę nebuvo liepto bet per Kristų žemė vėl yra sujungta su dangumi. Kristus nutėsi per bedugnę tiltą, kuriuo angelai galėjo bendrauti su žmonėmis ir jiems tarnauti. Kristus sujungė nuodėmingą, silpną ir bejėgį žmogų su begalinės jėgų šaltiniu. Veltui žmonės svajoja apie dvasinį tobulumą, veltui jie stengiasi patobulinti žmoniją jei atmeta vienintelį jiems duotą vilties ir pagalbos šaltinį. Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana Jokūbo laiškas pirmas skyrius 17 eilutė, yra iš Dievo. Vienintelis kelias pas Dievą - Kristus. Jis sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Evangelija pagal Joną 14 skyrius 6 eilutė. Dievo meilė savo žemės vaikams stipresnė už mirtį. Atiduodamas savo sūnų, jis padovanojo mums visą dangų. Išgelbėtojo gyvenimas, mirtis ir užtarimas angelų ir šventosios dvasios darbas, nuolatinis dangaus būtybių domėjimasis žemiškuoju gyvenimu, visa tai tarnavo žmonijos atpirkimui. Mąstykime apie tą didžiąją auką už mus. Pabandykime įvertinti dangiškasias pastangas ir triūsą, kad susigražintų prarastuosius į tėvo namus pačios galingiausios dangaus jėgos buvo panaudotos mums išgelbėti. Didžiausi apdovanojimai teisiesiems - džiaugsmas danguje, gyvenimas su angelais, bendravimas su Dievu ir jo sūnumi, meilė jiems, neribotos mūsų tobulėjimo galimybės per visą amžinybę argi visa tai neskatina atsiduoti kūrėjui ir atpirkėjui bei jam tarnauti. Dievo žodžiu pareikštas nuosprendis nuodėmiai ir neišvengiamas atpildas už ją, mūsų charakterio išsigimimas ir grėsinti žutis perspėjamus, nepasukti šetono keliu. Nejaugi mes liksime abejingi Dievo maloniai. Ką daugiau jis galėjo padaryti? ieškokime teisingų tarpusavio santykių su tuo, kuris mus myli. Pasinaudokime mums suteiktomis galimybėmis, kad taptume panašus į jį, bendrautume su angelais, sutartume ir būtume vieningi su tėvu ir sunumi.